أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من بعد Selamun Aleyküm Rahmetullah Berekatuhu. Salam Rahmetullah Berekatuhu. Yəni, düzü gözləmirdim, yəni, belə məclis. Elə bildim 5-6 nəfər qardaş olacaq, ya. Hə. Yəni, fürsət, gözəl fürsətdir. Yəni, belə, ümumiyyətlə, görüşlər. Və nə qədər çox görüşmək olsa, o qədər yaxşıdır. yəni. Çünki özü də görürsüz ki, ə, e, fikirlər çoxdur. E, biz elə vaxtı yaşayırıq ki, ə, e, dünyada gedən hadisələr görsən təsirli. Hərdən ölkənin içində bir problem olmasa da, lakin dünyada gedən hadisələr görsən ölkə içində olan cəmaatın fikirlərinə təsir edir. Həmçin görürsən ki, içəridə olan müəyyən məsələlər insanların fikirlərinə təsir edir. Ona görə belə görüşlər nə qədər çox olsa, təbii ki, elm tələbələrinə o daha yaxşı olar. Və e, mühüm məsələlərdən qardaşlar, hansı ki, e, onu daima biz özümüzə şuar götürməliyik ki, elmsiz danışmamaq. Çünki Allah subhanətələ bizə elmsiz danışmağı haram eləyir. Elmsiz danışmaq xüsusən Allahın dinindən şirkdən böyüdür. Yəni, ən böyük günah şirkdir. Lakin bəzi hallarda Allah subhanətə alə o Allah subhanətə alə şirkdən böyük eləyir. Allah subhanətə alənin adından elmsiz danışmaq. Çünki fitva vermək elə bir ki, Allah tərəfindən fitva verən, necə İbn-i Qeym deyir, rəhməhullah, fitva verən elə bir ki, Allahın köməkçisidir, Allahın yerinə qol çəkir, qol çəkəndir. Ona görə bu məsuliyyətli işdir. Hər adamın bu məsələyə girişməyi düzgün deyil. Nə üçün? Hər adam girişir ki, oranacaq. Çünki insanlar hər kəs e, şərt deyil elmə görə danışsın. Ola bilər insan elmi olsun, lakin elm nədir? Biz birinci bilməliyik elm nədir? Yadaşa, elm fəhimdir. Ola bilər biri əzbər bilsin Quranı, kütubu sittə, əzbər sənədinə. Lakin o bilmə görür, hələm o elm var. Və ya bütün İbn Teymiyyə kitablarını, o elm elm deyil. Yoxsa bidət əhlinə baxsaq, elə bidət əhli var ki, ona heç nə danışan məsələn, nə qədər oxuyub o, nə qədər kitabları, nə qədər məsələləri əzbər bilir, lakin fəhmi yoxdur. Ona görə elmdə öyle o. Bidət əhlində də alimlər var. Görsə 50 il oxuyur, üçdə mutlaq. Lakin alim salim ol bizdə. Çünki fəhmi düz deyil. Ona görə biz məsələlərə qardaşlar birinci düzgün başa düşməliyik. Bax, elm nədir? Elm fəhmdir. Hər adam danışa bilər? Yox. Xüsusən də fitva verə bilər? Yox. Çünki elə bir ki, Allahın yerinə sən qol çəksən bu məsələyə. Böyük ağır işdir. Hökum vermək ağır işdir. Hələ baxmayaraq icazə verilsə belə, qorxuzulub, hədələnib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, üç hakimdən ikisi hardadır? Cəhənnəmdə. Bilib cənnətdə. Baxmayaraq icazə verilib o hakimə hökm verməyə. Lakin yenə baxmayaraq ikisi cəhənnəmli idi. Ağır məsələdir yoldaşlar. Ona görə nə üçün bu məsələyə toxunuram ki, bax bu məsələ bizdə problemdir. Elmi olmayan qardaşlar, fəhmi olmayan qardaşlar danışırlar elə məsələlərdən ki, o məsələləri böyük alimlər özləri çox ehtiyatla müzakirə eləyərdilər hərdən. Amma o məsələlər bizim aramızda bu saat heç nədir, halvadır. Heç nə danışırıq, nə gəldi. O məsələ əslən bizlik deyil, arkadaşlar. Nə üçün bu məsələyə belə vəziyyətdə girişmək ancaq fitnəni artırmaqdır? Görürsən, bəzilər bundan istifadə eləyir. Bəzilər istifadə eləyir, bəzilər məsələn özünü göstərmək üçün deyir ki, mən bir dənə qeyri-adi bir dənə şey deyəcəm. Şərt deyil əqidə məsələsi. Eləsi var fiqh məsələsi. Gəlir deyir ki, dastamazı düz almamışsınız, sizi düzgün öyrətməyiblər. Hə, orada 5-6 nəfər deyir, doğrudan buna bax, bizi düzgün öyrətməyiblər. O dastamazda məhz 7 dəfə eləməlisən məsələn bunu. Qutardı, dedilər, bu dəhşətdir nəsə belə. Yəni, cavan qəribədir, qardaşlar. Yəni, insanlar var istifadə edir belə mövzulardan. Ona görə Allah Subhanahu taala buyurur ki, ən böyük günahları qeyd edəndə buyurur ki, "Və ən taqulu alallahi ma la ta'lamun." Allahın adından bilmədiyi şey danışmaqdır. Ən böyük günahlardan biridir. Və gələk ki, Əraf surəsi 30 ya 32-ci ayə olmalıdır ki, şirkdən böyükdür bu ayədə. Necə İbn Qeym deyir ki, rahmeullah, ən birinci mərhə ən azından başladı. Birinci zinadan başladı. Allah Taala haram eləyib. Sonra keçdi böyük günah, günah və s sonra keçdi şirk, sonra ən böyük ilmdir. Allahın adından ilimsiz danışmaq. Ona görə bax, bu məsələdə ehtiyatlı olmaq lazım, yavaşlar. Saat, elə məsələlər var ki, hələ bir, bir qardaşla telefonla danışıq-danışıq gəlirdim. Şeyx Abbadın o dönmək fikri var idi. Dönüb o bəzi bir necə əvvəl fikri var, məsələn var idi, o birisi alimə müvafiq idi. Lakin şeyx də iştihad edib alimdir. Alimə icazə verilib iştihad eləmək. Ola bilər alim bu gün belə desin, sabah başqa cür desin. <clears throat> Bu ola bilər. Hə, bu indi deyil, bu qədimdə də belə olub. Ona görə hətta məhzəblərə fikir versən, məsələn fikir versən, deyir bunu Şafi deyib qədimdə. Bunu Şafi deyib təzədə. Yəni qədim fitvası başqa, təzə fitvası başqadır. Abu Hanif həmçinin. Var qədimi fitvası, var başqa fitvası. Malik də həmçinin. Alimlər dəyişə bilir fikirlərini. O da nə üçün? Dəlillə gedirlər ona görə. Ola bilər, indi dəlil aydın deyil, belə deyib, əlində olan deyib, lakin sonra dəlil aydın olandan sonra fikrini dəyişir. Və bu normal haldır, burada eyb yoxdur. Ona görə Şeyx Abbaq, Hafidullah, ə, e, deyib bir dənə fitva dəyişib fikrini, ə, e, qardaşlar onu müzakirə edirdik. Deyirəm ki, şey, o birinci ümumi sözdür. Məsələn, çox vaxt Saudiya alimlərinin fikir versin, <clears throat> oranın abhavası üçün danışırlar. Hətta tələbələr Kim ki, məsələn, orada oxuyur, gəlir, birinci belə ab-havası ora, elə bilir ki, orada dələm, ab-havası biraz oranın ab-havasında olur. Gəl mənim qardaşlar dedilər ki, təşə gələnlərdən biri belədir, biri deyirəm, ha, işsiz yoxdur. Bir ildən sonra özləri, özləri, öz, özləri, asıl olma özləri dəyişiləcəklər. Yəni, buna öyrəşəcəklər, buna ab-havasına. E, görürsən, doğrudan da bir ildən sonra dəyişilir bu. Yəni, görür ki, yox, bura Saudiyə deyil. Bura Saudiyə deyil, olur. Ona görə, Elmsiz bab bizim ən böyük problemlərdən biri babıdır. Sonra ikinci bölünmək. Bölünmək. Yəni, e, əsas nə olub? Əsas Quran, sünnə, sələfin fəhmi yox, əsas olub şua. Məsələn, mənim xoşuma gəlib bunun danışığı, ha, bu zordur. Ha, bunun danışığı xoşuma gəlib, orucun danışığı belədir, inanırım, nədir? Və ya məsələn, mənim xoşuma gəlib, bu məsələn, nədənsə danışır, özündən daha danışır, ha, bu əladır. Amma bu mövzulardan danışmır, mənə xoşum gəlmir. Mövzu qurbanı olmaq lazımdır və ya gözəl danışmaq. Vallahi elə azmış firqələr var ki, elə danışırlar ki, yəni tüklərdə özünüz görürsünüz, yəni bir də hələ çoxdur və televiziyalarda tutub bizdə və qardaşlar bəzilər qulaq asırlar tüklərdə o televiziyada danışanlara. Nədən də yaxşı danışır. Düz onlarda onlar ayrıca dərs keçirlər o mövzuda. İnsanın yaxşı danışmağı həm demək deyil o düzdür. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnnə minəl bəyan ilə sihir. Yəni, danışıq da sehirə bənzədir. Çünki danışıq da təhsil deyir. Ola bilər, batil əhliyyədə da danışır ki, batilin, elə danışır ki, batilin barədə haqq göstərsin. Yəni, yaxşı danışır, hansısa mövzu sənin xoşuna gəlir və ya başqa elə götürülmür. Adam baxılır, Quran sünnə və sələfin fəhmi. Var ümumi qaydalar. Biz o qaydalarla gedirik. Əgər müxalif olduğunu, əssalam. Mütləq var. Ona görə bəzən görürsən, var, bu məsələlər bizi bölməyə aparır. Bəzilər istifadə edir bundan. Bəzilər, məsələn, istəyir ki, ha, elə fikirləşir ki, mən istəyirəm, mənə də dəstəm olsun. Belə şeylər, belə niyyətlər, belə fikirlərdən uzaq olmaq lazımdır. Özünüz görürsünüz ki, dəvəti parçalayırlar. Yəni, biri gəlir bir söz deyir, biri gəlir bir söz deyir. Belə olmaz. Belə olmaz. Kim Quran, sünnə və sələfi fəhmini uyğun danışırsa ondan götürün. Amma müxalif olur kim ol olsun. İmam Əhməd deyir ki, Ömər bin Abdüləziz xəlifə idi. Əməvilənin vaxtında Ömər bin Abdüləziz, rahiməhullah. Deyir ki, kim onu sevirsə əhl-i sünnədir. Bilginən ki, əhl-i sünnədir. Kim onu sevmirsə, deməli əhl-i sünnə deyil. Yəni, o cür müqasə edirdi, bölürdü İmam Əhməd. Ola ki, gələndə bir dənə məsələyə dedilər ki, Ömər bin Abdüləziz belə deyib. Dedi ki, Allah və Rasulü ondan üstündür. Allah Rasulü onlar üstündür. Omar ibn Əzi qoydu qırağa. Ona görə, hətta İbn Abbas radiyallahu anh, o vaxt ki, deyirlər, Abu Bakr Omar belədir. Deyirəm, o da deyir ki, deyirəm, Allah və Rasul belə deyir. Deyirsiniz, Abu Bakr Omar belə deyir. Baxma, Abu Bakr Omar icazı verilmişdir. Ona görə, qardaşlar, bizdə qayda var. Bizdə şəxsi pərəstliyi, mövzu pərəstliyi, nə bilim, hava pərəstliyi, zat. Bunları qoymaq lazım qırağı. Baxma lazım deyil. Nə bölünməyə aparsa lazım deyil onu eləmək. Cəmatı qorumaq lazım, saxlamaq. Və bu da mühüm məsələlərdəndir. Sonra, qardaşlar, mühüm məsələlərdən hansı ki, məsələn, əxlaq mövzusu. Ədəb, əxlaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, İslamın gözəl ən, gözəlliyi kişi üçün nədir? Nə vaxt təzahür edir İslamın gözəlliyi? Bir kişidə ona aid olmayan məsələlərə girişməyəndir. Ona aid olmayan məsələlərdə girişməyəndir. Və bu hədis də elə bir ki, ədəb bölümündə böyük bir yer tutur. Alimlər ədəb bölümündə, əxlaq bölümündə deyirlər, əsas dörd dənə hədisdir. Hansı ki, qaydadır. Bunlar. Onlardan biri bu hədisdir. İkincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəlib bilirik ki, ya Rasulullah, mənə bir şey öyrət ki, onu eləmək mənə rahat olsun və onunla cənnəti qazan deyir, istənmə. Sonra deyir, görür ki, az da istənmə, bir dənə söz deyir. Deyir, o yenə, nəsə, deyir, istənmə, yenə istənmə. Bu da ədəbdir, əxlaqdır. <clears throat> və həmçinin, həmçinin qaydalarda, həmçinin ədəb barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, kim Allaha və axirət gününə inanırsa, ya xeyr danışsın, ya da sussun. Yəni ədəblər də bunlar hamısı qardaşlar. Ona görə o məsələlər insan çox vaxt başqalarından danışanda özün yaddan çıxardır. Ona görə ən birinci gələk biz özümüzün üzərində çalışmalıyıq. Əxlaq mövzusu mühümdür. Və danışığımız, hərəkətimiz, məsciddə özümüzü aparmağımız, məsciddə özümüzü aparmağımız. Bunlar mühümdür qardaşlar. Bək danışmamaq, cəmaatı ilə narahat eləyərsən başqalarını. Bunlar mühümdür. Bax, biz, dinimiz budur, qardaşlar. Din budur. Din bizdən bax, bu məsələləri tələb edir. Və təbii ki, bu bəzi məsələlər idi. Toxundum elə, belə inşallah faydalı olar. Allah subhanət hələ bizə işin faydalardan etsin, bizi sabit etsin. Amin. Allah subhanət hələ müsəlmanlara kömək olsun. Və bu qədər. Bu qədər, yəni, çox da danışmaq istəmirəm.